13617 fatvo. Uyda tarovih namozi o'qish va roza paytida badanga krem surtish hukmi? Savol. Musulmon kishi tarovih namozini uyda o'qishi joizmi? Agar joiz bo'lsa, necha rakat o'qish kerak? Uning maxsus duolari bormi? Ikkinchi savol. Rozador holatda yuzga yoki badanning boshqa qismlariga krem surtish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Taroveh namozini Ramazon kechalarida erkaklar uchun masjidda jamoat bilan o'qish mashrudir. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innahu man qoma ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Dar haqiqat, kim imom bilan to namozini tugatgunicha birga namoz o'qisa, unga kechani to'liq ibodat bilan o'tkazganlik ajri yoziladi dedilar. At-Tirmizi 806 hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih At-Tirmizi 806. Shunday bo'lsa-da, agar kishi tarovihni uyida o'qisa, unga gunoh yo'q va namozi durustdir. Ammo Ramazondan boshqa paytda esa kishining tungi namozini uyida o'qishi mashrudir. Ayol kishiga kelsak, uning uyida namoz o'qishi afzaldir. Agar masjidda o'qimoqchi bo'lsa, man qilinmaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La tamna'u nisa'akumul masajida va buyutuhunna khayrul lahunna." Ayollaringizni masjidlardan man qilmanglar, lekin ular uchun uylari yaxshiroq dedilar. Sunan Abu Dovud 567-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba: Sahihul Jami' 7458. Shuningdek, u zot sallallohu alayhi va sallam la tamna'u ima Allohi masajidalloh Allohning cho'rilarini Allohning masjidlaridan to'smanglar deganlar. Sahih Buxoriy 900-hadis. Ikkinchi savolingizga kelsak, rozadorning yuziga va badaniga krem surtishning moneligi yo'q. 2299 raqamli fatvoda dorilarning ro'zaga ta'siri haqida batafsil javob berilgan. Vallohu a'lam.